บุ๊กทูแปดสิบสองอบเซชชิดอยอบเซชิดอย อดีตการสองเทรคุตดอยเทรคุตดอยแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม a trebuit să chemi o salvare? A trebuit să chem o salvare? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม A trebuit să chemi doctorul? A trebuit să chem doctorul? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม A trebuit să chemi poliția? A trebuit să chem poliția? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Aveți numărul de telefon? Mai înainte îl aveam încă. Aveți numărul de telefon? Mai înainte îl aveam încă. คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Aveți adresa? Mai înainte o aveam încă. Aveți adresa? Mai înainte o aveam încă. คุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Aveți harta orașului? Mai înainte o aveam încă. Aveți harta orașului? Mai înainte o aveam încă. เขามาตรงเวลาไหม ขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะ A venit la timp? El nu a putut veni la timp. A venit la timp? El nu a putut veni la timp. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะ A găsit drumul? El nu a putut găsi drumul. A găsit drumul? El nu a putut găsi drumul. zai zai kun mai? mai di chan ka? Te-a înțeles? El nu m-a putut înțelege. Te-a înțeles? El nu m-a putut înțelege. Tam mai mai kun ma trong dai ka? De ce nu ai putut veni la timp? De ce nu ai putut veni la timp? De ce nu ai putut găsi drumul? De ce nu ai putut găsi drumul? De ce nu l-ai putut înțelege? De ce nu l-ai putut înțelege? ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ Nu am putut veni la timp deoarece nu a circulat niciun autobuz. Nu am putut veni la timp deoarece nu a circulat niciun autobuz. ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Nu am putut găsi drumul deoarece Nu am avut o hartă a orașului. Nu am putut găsi drumul deoarece nu am avut o hartă a orașului. ดิฉันไม่เข้าใจเขา Nu l-am putut înțelege deoarece muzica era așa de tare. Nu l-am putut înțelege deoarece muzica era așa de tare. ดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ A trebuit să iau un taxi. A trebuit să iau un taxi. ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมือง A trebuit să cumpăr o hartă a orașului. A trebuit să cumpăr o hartă a orașului. ดิฉันต้องปิดวิทยุ A trebuit să opresc radioul. A trebuit să opresc radioul.